Radījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 2 minūtes. Otradienā, 2. novembrī ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra. Un šodien mēs turpinām, kā ierasts, ar katehēzi. Pulksten 9 pārunājam tad mūsu ticības jautājumus, kas skar mūsu ticību, kas mums varētu būt aktuāli. Vakar runājām par svētumu, kopā ar mums bija Žanete Narkeviča, kura ir eh, Rārzija direktora un arī izdevniecības Voksa Klēzie eh, direktora, un mēs runājām par aicinājumu uz svētumu, kas ir katram no mums, un eh, šis aicinājums tad ir balstīts mūsu, var teikt, izcelsmē, ka mēs esam Dieva radīti. Tad šodien Pie mums eh, ciemojas eh, priesteris Gintaras. Labrīt! Labrīt! Var droši tuvāk sēsties mikrofonam, lai mēs labāk dzirdētu. Un eh, priesteris Gintaras šeit ir kopā ar mums, lai runātu par nāvi. Jo vakar mēs svinējām visu, mir, visu svēto dienu, gan tos svētos pieminam, kurus baznīca ir atzinusi par svētajiem tā oficiāli, arī tos, kuri jau skata e, dieva vaigu, kuri tātad ir šajā svētlaimīgo stāvoklī, bet e, par kuriem mēs nezinām, varbūt e, tie ir mūsu kādi kaimiņi, kas jau ir devušies mūžībā, kāda mūsu vecmama vai vectēvs vai kāds draugs, kurš jau ir vienots ar Dievu. Tad šodien mēs pieminam visus mirušos. Un visu mirušo piemiņas dienā tad mēs lūdzamies par mirušajiem, aizgājējiem par to, lai Dievs viņiem ir žēlsirdīgs un lai arī viņi tad var baudīt šo svētuma stāvokli. Kāpēc mēs svinam šādus svētkus? Kāpēc mums ir jālūdzās par mirušajiem? Kas vispār ar mums notiek pēc nāves? Un to visu mēs centīsimies atbildēt šajā katehēzē. Un es ļoti, ļoti ceru, klausītāji, ka arī tu iesaistīsies šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 969 131, arī rakstījis īziņas uz numuru 266 77 272. Tu vari padalīties ar to, kā tev šķiet, kas ar mums notiek pēc nāves, kāpēc mums jālūdzās par mirušajiem, un vai vispār tevi biedē nāve? Jo tas ir tāds temats, par kuru mēs bieži vien uh, izvairamies runāt, tad uh, tu vari padalīties ar to, vai tevi biedē vai nebiedē nāme. Ja? Tad vari kaut vai uzrakstīt šo vienu vārdu. Jā, eh, biedē vai nē, nebiedē, vai arī tad padalīties ar savām pārdomām, kas notiek pēc nāves un kāpēc mums jālūdzās par mirušajiem. Tie tad ir šīs dienas mūsu temati. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, mēs eh, vakar svinējām visu svēto piemiņas dienu, un mēs atskatāmies uz šiem izcilajiem paraugiem, uh, kas ir eh, dzīvojuši tādu priekšzīmīgu dzīvi un iedvesmojamies no viņiem dzīvot paši eh, svētu dzīvi, tad eh, šodien mēs lūdzamies par mūžībā aizgājušajiem, un tad droši vien pirmais jautājums varētu būt vispār, kā baznīca tad raugās uz nāvi, kas ar mums notiek pēc nāvis, kas notiek nāvis brīdī? Zināt, <clears throat> mēs varam atbildēt, ka tā ir, tas ir noslēpums. Nāve visu laiku ir ļoti e, e, reāla lieta, tā ir dzīves mūsu pieredze. <clears throat> Cilvēks e, redz, ka augi, kā dzīvnieki, kā cilvēki sāka dzīvot un pēc tam nomirst. Un tā ir nu, ļoti dabiska, dabisks gadījums, Un eh, mēs eh, savās dzīves gaitā mēs iemācāmies eh, sadzīvot kopā ar nāvi, bet paskaidrot, kas tas ir, nav viegli. Un mhm. tāpēc dažādi cilvēki, dažādas kultūras, reliģijas ļoti dažādi skaidro par nāvi. Mēs varam teikt, ka nu, mēs varam kaut ko ar savu prātu un tagad e, zinātne un medicīna runa, kas notiek e, dzīve, e, organizma kā sistēma, mm -hmm. kādi procesi tur, kad nāve tuvojas, un uh, Viņi paskaidroja, kas ir nāve, e, ka tas ir dažādu procesu e, e, beidzas, kad dzīvības procesu izbeigšanas organizma šūnas un audos, un ka nāvi raksturo tas, kas ka tas ir neatgriezenisks stāvoklis. Miris organizms nevar atdzīvoties. Nāve var iestaties uh, momentāli, ļoti smagu traumu gadījumus, bet parasti tā iestājas caur termināliem stāvokļiem, robes stāvokļiem, un dažādi tie stāvokļi var būt, un, un tā ir dažādi mehānismi un paskaidrojumi, vai tā dabiska nāve, vai tā ir uh, kāda vardarbība, vardarbīga uh, nāve, nāve. Uh, vai uh, priekšlaicīgā, vai nu, vēl dabiskā. Un, un mēs uh, varam ar savu prātu uh, saprast, kas tas ir. Bet mēs atceramies, ka visu laiku mēs teicam, ka nav līdz galam skaidrs, kas tā ir nāve. Bet mēs, kā kristieši, vēl. E, e, zinām, ka ir, tas ir mūsu ticība, vai ir viens no viedokļiem, kurie ir e, visā pasaulē par, par nāvi. Un mēs zinām, ka kristiešu reliģija ir, ir tagad visplašākā, vairāk nekā viens miljārds cilvēku piedara. Un mūsu ticība ietekmē arī kultūru mm. un, un, un kas notiek. Un, un piemēram, e, e, Lietuva, es, atna, es atnācu e, uz Latviju no Lietuvas, mums tagad valsts deva, deva divas brīvas dienas visu, visiem svētiem mhm. un, un visiem mirušiem vai mhm. dveseļu dienām. Yra divas valsts Eh, sve, eh, di, divi svētki. Brīvdienas, jā. Di, un brīvdienas. Mm. Un vēl, eh, jo iet, kultūra ietekme. Un, protams, mēs saprotam, kā mūsu baltu reliģija arī ietekmē. Un mm. mēs zinām, ka dievturi, jā, dievturi tagad jā. vēl mm. visu šo mēnesi Lietuvā arī tā tradīcija ir, ka uh, tā nu, ir ilgu, ilgu svētki. Mēs sakam veļu laiks. Veļu laiks, jā, jā, jā. jā. Kur, kur var atjaunot savas attiecības ar mm. mirušiem, e, mm. barot viņus vai nu, jā, kādu veidu, jā, jā, jā. vēl, e, kad at, būtu dzīvākas atmiņas un kāda tas attiecības turpinātos. Jā. Es uh, pilnīgi piekrītu tam, ka visās kultūrās mēs redzam arī dažādus rituālus, kas ir saistīti ar nāvi. Uh, gan uh, apbedot mirušos, gan arī uh, atskatoties uh, varbūt uz šiem mirušiem, līdzīgi kā tas ir uh, arī mūsu kultūrā šo veļu laiku. Uh, esmu arī klausījies tādā varbūt arī sekulārā vidē tādus podkāstus par cilvēkiem, kas ir pētījuši arī tīri no psiholoģijas viedokļa, ka mūsdienās mēs ļoti izvairamies patiesībā no nāves. Mēs, visa kultūra ir tā kā vairāk vērsta uz dzīvību, uz tādu dzīvības paildzināšanu, dzīvības kvalitātes uzlabošanu, un tad viņi runā, ka mums pazūd kaut kāda būtiska spēja – Eh, uz to brīdi, kad mēs sastopamies ar nāvi, tā kā eh, konfrontēt šo realitāti. Un tad tas, ko cilvēki iesaka, eh, man, man likās tāds ļoti interesants viens podkāsts par vīru, kurš ir uzrakstījis grāmatu par to, ka viņš rīko saviem draugiem ik pa laikam Um, bēru mielastu. Nu, respektīvi, viņš uzaicina draugus uz vakariņām, bet viņš saka, mēs šodien runāsim par nāvi. Lai tā kā ar cilvēkiem uh, nu, pārunātu, kas mūs biedē, kas nebiedē, vai mēs esam gatavi vai neesam gatavi uh, stāties pretī šai realitātei. No vienas puses tu minēji to, ka nāve ir dabiska realitāte, kas ir neizbēgama. No otras puses uh, mūsos ir bailes, uh, no nāvis, un mēs to cenšamies atlikt. Kāpēc, kāpēc tā ir? Nu jā, un tas uh, nāves uh, noslēpums visu laiku ir šausmīgs un bedīgs, jo mm. mēs redzam, ka tie cilvēki, kurie ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē, dargi, kur, kuros mēs mīlam, no kuriem mēs esam atkarīgi, uh, viņi pazūdās un uh, nav, mēs zaudējam viņu atbalstu. Un mēs to uh, redzam un, un mēs redzam uh, ļoti bieži, ka uh, miršana ir ļoti, nu, ļoti smaga uh, dzīves posma. Mm -hmm. ka tas sasaistīta ar, ar, ar, ar sāpēm, ciešanām, uh, Un e, tas jautājums, e, kas notika, kā es varu palīdzēt, e, nav, nav vieglu atbildžu, un mm -hmm. tāpēc ir ļoti lielas bailes. Un mēs zinām, ka tagad mūsu tā kultūra, īpaši kā nu, ģimenes vecāki, īpaši mātes, tagad cenšas atbrīvot e, savus, de, e, savus bērnus no grūtām pieredzēm. Mm. Un viņi e, ļoti bieži teica, nē, nē, nē, nē, mēs labāk neiesim apmeklēt slimo, mm -hmm. mēs labāk ne, neiesim uz slimnīcu un uz bērēm, jo tā var būt ļoti traum, traumojoša, traumatiska, traumatiska pieredze. Mm. pieredze. Mm. Un tas, tā, vēlme uh, apsargāt cilvēkus no mm. uh, ļoti tādus uh, eh, skumju pieredzu, ietekmē, es domāju, ļoti slikti uh, cilvēkus, jo nu, mums jācenšas uh, ar savam bailēm sadzīvoties, jo mēs mm. nevaram izvairīties mm -hmm. no mhm. bailēm, uh, jo katram no mūsu ir dažādas, ļoti dažādas bailes, vienam vairāk, cit, citam uh, mazāk, uh, un intensivitāte ir dažāda, un, demžēl, ļoti daudz cilvēku, kuriem ir ļoti intensīvas bailes da, eh, un panikas, un tā panikas lēkmes, uzbrukumi, kad viņi zaudē pēc tam visu orientāciju, un vēl E, kādu veidu e, mēs varam e, integrēt šo pieredzi, arī nāves pieredzi uz savu dzīvi, tas ir jautājums, un kultūra tagad, nu, vienas puses, ka ļoti bieži mēs nedomājam par, par nāvi, labāk aizmirst, un kad mēs uh, sākam braukt ar automašīnu, un tas ir ļoti riskants pasākums, jo ļoti daudz nāves pasākumu vai trau, trau, traumu, traumas. traumas. Jā, jā. Un tagad ir dažādi speciālisti, kuri teica, ka jā, nu, tie visi drošības speciālisti būtu uh, kad automašīnas e, tikai e, bija sāktas ražot, <clears throat> tā neviens nevarētu sākt e, ar, ar mašīnām braukt, jo nu, risks ir ļoti liels. Lielāks nekā nomirt no covid vai no citu, citu slimību, bet mēs kādu veidu iemācāmies mm. dzīvot un riskēt ar savu dzīvi un ar citu cilvēku mm. dzīvi. Un tāpēc e, no vienas puses mēs redzam pēc tam cilvēkus, kurie brauca, nu mēs te sakam, neatbildīgi, Pārgalvīgi, jā, jā, tā kā mm. tie, nu, tie uh, džigīti, varoni, <laughs> zini, kurie tur un, un, un uh, un viņi eh, pat, pati sev uh, to uh, kaitē. Kait. Un, un, un citiem cilvēkiem ir ļoti uh, bīstami. bīstami. Mm. Jā. Ja. Un viņi, viņu galvas ir, ka viņi netic, ka viņi var būt kādu veidu ietekmēti. Eh, tas. Viņi noliedza, ja, mm. noliedza mm. nāves eh, gad, eh, to, to, to, to realitāti. realitāti. Mm. Un zinām, ka pēc tam, ja kad kas notika, viņi, jā, nu, viņi iemācās, ja ir iespēja. Bet no vienas puses, kā mēs teicam, ka ir bēgšana no uh, nāves un uh, ļoti bieži, kā mēs jau ab, apbedam eh, cilvēkus, ļoti Lietuva tas bija ļoti populārs padomju laika, ka piemeneklis bija ļoti smags liels akmens. Kāpēc? Un, un to uzliki, ka nekad tas liekis nevarētu <laughs> izkāpt no, no, no kapa, kapa, eh, no kapa, jā. No kapa, mm -hmm. jā. Un tādu, kad nu jau tas būtu zīme, ka nu jau viss. Jau, jau, viss. Un kad būtu uh, mierīgāka dzīve. Jā, bet tas, uh, protams, un mēs nekad nezinām, cik tie mirušie cilvēki, kāds e, ir viņu, tā, kāda ir tā viņu dzīve, un nav nu, skaidrs, e, un, e, un kā, kādu veidu viņi, viņi tur kartoja savu dzīvi, un vai viņi var ietekmēt mūsu dzīvi. Mm. Un, un vēl tas bailes, ka mirušie var slikti ietekmēt. Dažādas kultūras ir ļoti... ļoti Diezgan daudz un, jā, tas ir Un, un dažādas religijas, animizms, kur Austrālija, mm. kur aborigeniem, viņi baidās, viņi nevar dzīvot tā, taša, tajā pašā namā, kur, jā, kur nomira... E, tuos e, vi, viņų e, e, nuomirušos viņi uzlika uz kuokų, viņi mm. tur 30 dienų, kad kur nubija tie laikai, tagad, mm. tagad, e, e, protams, mainas, bet jo viņi domā, ka dveselė turpina dzīvē un viņi var atriepties tam cilvēkam, kurš mm. nogalināja vai bija mm. uh, slikts yeah. viņam, un, un kas notika. Un tāpēc tā realitāte ir tāda e, e, nu, biedojo, Bied, biedējoša. biedējoša. Un e, es gribu atbrīvoties. No otras puses, lūk, mēs redzam daudz filmu par zombiem, yeah. par visi tie horror filmu, tie šausmu, šausmu filmas. Yeah. Un pēc tam ļoti daudz tagad filmu par apokalipsi apokalipsi, kas notiks pasaules uh, beigās. beigās. Mm. Un būs ļoti, ļoti. Un tagad, uh, lūk, mēs kultūrāli eh, mēs uh, atceramies, ka bija, kad bija atoma bomba, bija atra, nu, a, izgudrota. izgudrota mm. Un tā bija šausmīga nāve, un mēs e, e, e, sazinājām, kas notika, un kas Hirošīmā un, mm. un, un, un, notika Nagasaki. Un bija ļoti lielas pretestības akcijas, e, e kad aizliegt mm -hmm. visu tos nukleo tos ieroču, ieročus. Pēc tam bija tā iz, pārveidojas uz to kustību uh, pret pret nukleo visam stācijam. Mm -hmm. Tagad ir ļoti liela kustība arī ar dažādiem tiem scenārijiem, kurie ir ļoti bedīgi par pavisam visu dzīves, par zemes attiecību un tas ekoloģiskā. Mm -hmm. un, arī ļoti uh, bieži ar tiem apokaliptikiem, uh, uh, apokaliptik, apokaliptiskiem scenārijiem, scenārijiem jā, jā. kur ir ļoti daudz, ja cilvēki tur iesaistās, viņam ļoti daudz baiļu un arī dažādi mehani, mekanizmi, kurie ietekmē viņu psiholoģiju, viņi ļoti bieži sāka apvainot pašu sevi, ka mēs esam tie patērētāji, mm. mēs izmantojam dzīvību, mēs nogalinām uh, dažādus, eh, dažādus dzīvniekus, mm. mēs iznīcinām dažād, dažād, dažād, dažād, dažādas uh, eh, sugas. sugas. Mm. Mēs esam ļoti slikti. Es personīgi cilvēce kā tāda, visi cilvēki, un mūsu nākotnē būs ļoti bedīga. Mm. Un tāpēc, tāpēc mums ir ļoti svarīgi arī e, nu, vēl saprast, ka kultūra, kur tagad ir, ļoti bieži viņa ne, nav, e, e, nav viņ, tādam cilvēkiem nav attiecību ar Dievu, bet viņi uz to tādam panikas, uh, panikas tendencēm vai mm. Eh, nemieru eh, ir. Un tāpēc mums, kristiešiem, es domāju, ir ļoti svarīga eh, loma pašiem saprast, kas ir nāve, pašiem saprast, kas mūs gaida, mm. kāds būs tas procesas miršanas. Un viņš sākas jau tagad, ar, dzimš dzimšanas, ar, brīdi, ar dzimšanas jā, jā. brīdi jau mēs uh, eh, kļuvam vecāki, vecāki, un kā mēs paši par sevi varētumēm nu, parūpieties, jā, parūpieties sag, jā. sagatavoties, un kad jā, mūsu kāds uh, tuvinieks vai dārgs mums cilvēks, ka mēs varētumēm arī palīdzēt uh, viņam miršanas laika, un, protams, pēc tam, ka mēs varētumēm uh, palīdzēt tiem, kurie jau pārkāpa to, mm. to kā pakāpi vai to, par to tiltu. Slieksni. Pa, slieksni par tiem vārtiem, nāves vārtiem. Mm. E, e, aizgāja uz to e, valstību, ārpus zem, saules. Atgādinu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ar tēvu Gintaras par nāvi. Aicinam arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā. Droši zvani mums uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Padalies ar mums, vai tev ir bail no nāves. Vai tu esi domājis par to, kas notiks ar tevi nāves brīdī vai kas notiks ar tevi pēc nāves un kādas ir tavas idejas, kas ar mums notiek pēc nāves? Un kāda tad ir tā situācija, tad droši priecāsimies dzirdēt tavu viedokli, tavas pārdomas. Mēs tad arī esam pārunājuši to, ka tā ir dabiska realitāte un no tās nevajadzētu izvairīties. Jā, tā ir biedējoša, tā ir saistīta ar sāpēm, ar ciešanām, bet no otras puses mēs nedrīkstam izvairīties un pat ir cilvēki, kas iesaka pat uh, ik pa laikam ar draugiem vai ar ģimenes locekļiem pārunāt nāves jautājumus un uh, tādā veidā arī sagatavoties šai realitātei. Katrā ziņā noteikti no tās neizvairīties. Bet kā tad ir ar kristiešiem? Kā mēs kā kristieši raugamies uz nāvi? Jo no vienas puses mums ir uh, nu, mācība par to, ka Dievs ir dzīvības Dievs, Viņš mums dāvā dzīvību, uh, mēs tā īsti līdz galam nemirstam. No otras puses ir uh, šis mūžīgais teiciens memento mori, piemini nāvi, kas jau ļoti sen pastāv kristīgajā kultūrā. Es pats esmu bijis uh, kapelā, uh, Es tagad nepateikšu, kurā Kapu, valstī. Kapucinu Čehija un Itālija. Laikam Romā ir jā, ka viss kapela ir izrotāta ar jā. kauliem, ir lustras jā. no kauliem un, un, un ornamenti no kauliem, un tur ir uzraksts, ka uh, es kādreiz biju tāds kā tu, bet tu drīz būsi tāds kā es. Jā, un tad, tad kā mēs raugāmies uz šo nāvi? Jā, e, e kad mes apmeklējam e, kapus e, vai kapu svētku laiką e, vai tagad dvēselių pieminės dieną. Man viens jezuīts, ar kopu mēs bijām, viņš jau ir vecais, 90 gadu vecumā, viņš teica, lūk, tie cilvēki, kurie ir kapos, ir uh, vairāk dzīvie nekā mēs, mēs dzīvi. Ko tas nozīmē? Jo e, viņi jau pārkāpa e, to, e, to e, pakāpi. Slieksni. Slieksni. Jā, slieksni. slieksni. Mm. Un viņi tagad uh, uh, jau uh, atpūtas dieva, dieva, dieva rokas. Mm -hmm. Jo vēl, nu, mēs teicam, tā ir ticība, tā ir mūsu kristiešu viedoklis, kurš ir atbalstīts no e, e, ebreju, e, ebreju ticībai, tradīcijas. tradīcijas. Un pēc tam mēs atbalstām kā Kristus no Nacaretes, kurš bija cilvēka dēls un dieva dēls, kad viņš skaidroja mm. nāvi. Mēs zinām, ja mēs pieņemam šo viedokli, ka lūk, e, dievs ir dzīvības avots, mīlestības, rad, radošais, viņš dzīvoja trīs vienība, ja? mm -hmm. un tur ir kāda kopiena, un tā ir mūžīga mhm. realitāte. Mm -hmm. Un Jēzus, kā mesijas, kā sūtītājs, mums cilvēkiem atklāja ļoti daudz noslēpumu par cilvēku un dievu. Mm -hmm. Un ar savu dzīvi viņš uh, mācīja mums dažā, nu, pret dažādiem, uh, e, dažā, dažādiem lietām. Ja? Mhm. Un, un mums ir, Jēzus ir ļoti svarīgais uh, uh, modelis, uh, paraugs, un, un teicam, ka lūk, viņa dēļ mēs zinām, ka mūsu nākotne ir sasaistīta ar dzīvi, mūžība, ar Dievu, un par to vakar eh, mm. runājat. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs optimistiski skatām, ka mēs dzīvosim, jo dzīve ir neiznīcinama Dieva dēļ, Dieva mm. Eh, labuma dēļ. Mm -hmm. Viņš radīja dabu, un mēs vēl tas paskaidrojums no uh, Genēzes grāmata, ka nāvie jā, ienāca. Ienāca dēļ grēka, jā. Dēļ grēka. Uh -huh. un, un, un, un, un, un Dievs e, nu, vēl bija kādas sekas grēka dēļ, bet mēs ticam, ka mūsu nākotnē ir dzīvot. Un, un, un, un, un, un, un, un to mums kā dāvanu nu, doties e, caurie mm. Dieva plans, Dieva grība, kad mēs varētumėm dzīvot, un ja mēs būsime sasaistīti ar Dievu, īpaši ar Jēzu, jo Jēzus teica, ka es esmu e, e, ceļš, patiesība un dzīvība, un nav citu ceļu, ja, un viņš par to runāja ļoti atklāti, ka viņš ir tas vienīgais ceļš, mm. kurš ir īstais ceļš. Un mēs kādu veidu nu, uzticamies to, par to uh, eh, apsolījumu, apsol, uh, jā, solījumu, solījumu, jā. solījumu ka, uh, jo viņš bija tāds, kā mēs visi, uh, viņš arī pārbaudīja nāves eh, gadījumu. Uh mhm. -huh. Viņš tā pieredze iegāja, kas nozīmē e, e, ciest, e, e, ciešanas, uh mhm. -huh. būt, kļūt agonija un ieiet uz, uz kap, kapā to bied, bied, kapa vietu. Jā. Kapa vietu. Mm. Un, un, lūk, un pēc tam mēs teicām, lūk, viņš, mēs ceram, ka viņš īsti nomira, un pēc tam augšām celšanās. Un visa tā, tas, nu, visas, visas eh, komplekts eh, mm. to uh, pasākumu, vai, ja, mums dot cerību, ka arī mēs, uh, Jēzus uh, uzvaras pret nāvi dēļ, uh, arī mēs dzīvosim. Un ja Jēzus augšām celās, ja Jēzus iekāpa eh, augšām eh, debesīm, ja, aug, eh, pēc augšām celšanas uzkāpa debesīs, debesīs jā. tā viņš arī atvera vārtus, mums, cilvēkiem, mm. kurie esam kopā ar viņu sasaistīti. Un vēl tas, tas ir nos, no, nosaci, nos, un nosacījums. Jā. Aha, nosacījums. jā, mēs mm. būsim ar viņu sasaistīti. Aha. Kādu Kādu lī, kādā līmenī mēs būsim sasaistīti, cik ir pietiekamais, tas ir jautājums. Ja? Tad, tad tas atkal jautājums par attiecībām ar Dievu. Ja, tad, tad tie, kas apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ja mēs dzīvojam ar Dievu, mēs arī mirstam ar viņu, tad mēs saka, laukšām ceļamies laukšām kopā ar viņu, un tad uh, kristiešus raksturo šī cerība. Cerība, ka jā, ir nāve, bet pēc nāves ir uh, šī uh, dzīve jaunā kvalitātē kopā ar Dievu, līdzīgi kā to ir piedzīvojis Jēzus. Turpināsim ar jūsu jautājumiem, klausītāji, un jūsu komentāriem, tad Arī tu klausītāji, kas vēl neesi iesaistījies šajā sarunā, droši vari mums zvanīt. Nekautrējies to darīt, pat ja tu neesi to līdz šim nekad darījis, droši zvani uz numuru 67969131, vai arī raksti īziņus numuru 26677272. Noteikti mūsu kontaktus var atrast gan mūsu YouTube tiešraidē, gan arī mūsu mājaslapā rml.lv. Un vari padalīties ar to, vai tev ir bail no nāvis vai nav bail no nāvis, un kā tev šķiet, kas ar mums notiek pēc nāvis. Šodien tāds uh, nāvis uh, temats mums katehēzē, tāpēc, ka svinam visu mirušo piemiņas dienu un zinām, ka arī visi mēs būsim kādreiz uh, miruši. Anita mums raksta no koknes, es domājot par nāvi, vēlos izlūgt sveitīgu aiziešanu. Mani nebaida pati nāvi, mani satrauc domas par nenokārtotām lietām un attiecībām pēkšņas nāvis gadījumā. Nevēlos palicējiem papildus sarežģījumus. Sagatavoties aiziešanai tā ir liela dāvana. Vēl ir svarīgi būt kopā ar saviem tuviniekiem viņu nāvis brīdī, iedrošināt pārējai, pārējai mīlestības ceļā, Zinu no pieredzes, cik ļoti nepieciešama klātbūtne. Mana mamma un vīra māte bija tāda, vīra mātei bija tāda laime nomirt tuvinieku rokās. Es domāju, ka tas, ko Anita raksta par šīm bailēm, par nenokārtotām lietām, ir tas, ko tad arī tā senā kristietības atziņa saka, memento mori piemini nāvi. Mm. Ja, vai tu esi gatavs dzīvot šo dienu tā, kā tā būtu pēdējā diena? Mm. Lūk, tas ir ļoti svarīga e, tēma, kuru Anita tagad e, piedāvā runāt par, jo e, sagatavot sagat, nu, kā, mēs, kā cilvēki mēs gribam sasniegt pilnību. Mhm. Un, un mūsu dzīve uh, Ir, kā mēs teicam, vēl tā ir interpretēšana, ja, ka tā ir dāvana mums, ka mēs varētumēm pilnīgi nobriest un mm -hmm. iemācīties mīlēt, un tas ir, tā, tā ir laiks, ka mēs varam sagatavoties nāvi un caur to nāvi, par to slēks, slieksni, slieksni jā. Mhm. ieiet uz, uz mhm. dzīvi, citādu dzīvi, turpināt dzīvot ar Dievu. Un ka tagad tā jau miršanas process sākas tagad, un, un ka mums ir ļoti svarīgi šo laiku e, e, dzīvot atbildīgi. Mm. Man ļoti patīk tas psihologs Peter, e, tas e, e, Petersons, Jordan, jā, Jordan Peters. Petersons. Jā. jā, un viņš, viņš ļoti bieži run par, par, par mekle, eh, eh, jēgas meklēšanu dzīvē mm -hmm. un atbildības saņemšanu. Mm. Kā mūsu uzdevums un aicinājums ir jāmācīties, ja eh, kur es varu ietekmēt, kur ir Jā. mana loma, kur es varu mainīt situāciju, kur es nevaru. Un viņš ļoti bieži jautā, vai tu dzīvoji tādu veidu, vai tu būsi gatavs sava tēva nāves laikā būt atbalsts citiem cilvēkiem. Mm. Tas nozīmē, vai tu esi jau nu, nobriedis. stiprs, nobriedis, mm. ka tu varētu izdzīvot e, ļoti grūtu to laika posmu, ka mm. tau būs ļoti sāpīgs laiks, bedīgs. Mm bet kad tu pats izdzīvotum un tu, ka varētum palīdzēt uh, otram cilvēkam, kurš būtu uh, eh, vairāk uh, vaiš, mm. kuram uh, vairāk jāvainojumu mm -hmm. un kurš, kur, kurš gaida no tevis atbalstu. Un tas ir ļoti, nu, es domāju, tas nu, man mm, iedvesmo, ka lūk, mums nebaid, jā, nebaidās runāt par savu nāvi un ar citu cilvēku arī mm. mums jāiemācās nu, runāt par šiem ļoti e, nopietnām, ļoti svarīgam tēmam. Mm. Un jā, es zinu, ka man ir kāda uh, neizdziedama uh, slimība, slimība mm. man jāsakarto savu dzīvi. Mm. Un, un arī tas ir tā ir māksla, ar kādu valodu mēs varam sākt runāt ar saviem veciem cilvēkiem, kurie tuvojas vai ar slimiem, mm. vai tu jau sakartoji savu dzīvi, mm. vai tu gribi vieglināt saviem tuviniekiem Aiziešana. savu dzīvi, mm. vai tu jau uzrakstīji testamentu. Es mm. ļoti to, ļoti, lūk, tā būtu dā, tava dāvana, ja tu savu, savas fotogrāfijas, savas, savas eh, vēst, vēstules mm. sakārtot un savu arhīvu, varbūt savu biblioteku, ja tev ir mm. laiks, un kad tu sakārtot un ka pēc tavas nāves, citi cilvēki visu neiz, tavi, tavi, tavi pēcnācēji, kurie nesaprot, jā. kas tau bija mm. svarīgs, mm ne, neizmestu prom, vai tu uzrakstīji kontaktus, kuriem jāpazvan, kad mm. tu gribētum, kad viņi ja piedalītos tav, mm. tavās, tavās bērni. Tas, tās ir svarīgas lietas, par kuram mm. cilvēkam nu, jāpadoma. Jā, mums ir arī zvanītājs, kas mums ir eh, sazvanījis, lūdzu. Uh, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Uh, Es vēlos dzirdēt skaidrojumus sekojošiem jautājumiem. Tātad kristietībā uh, par grēku piedošanu. Dievs piedod visus grēkus, izņemot grēku pēc svēto garu. Un to es esmu sapratusi tā, tad, nu, ja šis cilvēks aizejošais um, um, savā nāves brīdī nevar pateikt, Jēzus ir kungs. Tātad viņš noliedz šo Jēzu. Uh, tas ir viens, ko es vēlos. Un nākošais es vēlos dzirdēt skaidrojumu tātad par šo apbedīšanu, ko katoļu baznīca saka par guldīšanu zemesklēpī un par kremāciju. Paldies jums par atbildēm! Paldies par, eh, paldies par jautājumiem. Jā, tātad pirmais jautājums par eh, šiem grēkiem. Ah, vai eh, Dievs mums nepiedod kādus grēkus? Mm. Lūk, e, šį svetą rakstą vietą ļoti e, bieži izmantojame paskaidrot, ka pats Jēzus atklāja nu, tādu īstenību, ka ir grēki, kurie var būt piedoti jau šajā dzīvē, tagad. Uh mhm. -huh. Ir grēki, kurie būs e, piedoti pēc, pēc nāves. Tad, tad mēs varam Jā. redzēt nojausmu par šķīstītāju. Par šķīstītāju. Uh mhm. -huh. Un kad jau mēs tagad, kad mēs dzīvojam, varam atbrīvoties no saviem, eh, to secināju, no, no, no sekam, no sekām, sa, savu, mhm. savu grēku, jo ir, eh, nu, tie, mēs kad izvēlēs, kad, ja, eh, daram, uh mhm. -huh ir, ir, ir sekas. Ja? Un kad me, ietekmē mūsu kļūdas vai mūsu grēki ietekmē mūsu dzīvi ja? un, mhm. un, un citu cilvēku dzīvi arī. Un kad jau tagad mēs sākam e, to nu, e, uz patiesību, kad mēs ejam. Tas taisnīgais dievs e, ar saviem likumiem, un ja mēs spēlējam nepareizu spēli, mm mēs, eh, mums ir dažādi. Jā. Nu, tas tā kā futbolā, jā, jā dzeltenā jā, kartiņa. Jā, jā, jā, jā, jā. Un lūk, un, un šis, eh, un Jēzus lūk šeit run par dažādu grēku kategorijām. Un ir cilvēki, kurie ir tādi, nu, eh, tādi cietsirdīgi vai, vai, vai, vai, vai, vai amurgā, nu, kā tie tāda, tāda, kur... À, aprobežot, jā. jā kur, kur, kur, kur, kur, kur ja visu zin, vis, viņiem viss ir skaidrs, viņi, ne, viņi domā, ka viņiem ir e, patiesības monopolis, mm -hmm. un ka e, viņam, nu, viss skaidrs, un viņi negrib klausīties un mainīt savu viedokli, mm -hmm Un tas nozīmē, ka ja cilvēks ir kļūdainā uh, sapra, mhm. izpratne, un vē, ja viņš visu laiku kā āzis, nu nežinu, kā, <laughs> kā pretojas, zini, un, un, un es domāju, ka Jēzus šeit run par tādus, kurie, un viņa laika jau bija tie farizēji vai svētā raksta uh, skaidrotāji, kurie pretojas, viņi negribēja klausīties Jēzu, viņi tika, tikai redzēja uh, viņa kādu, uh, kādu um, falšīvu, nu kādu, ne, ne, kādu, kādu nepatiesos nodomus. Nepati, jo, jo, kad viņš ir tas, kurš eh, visas uh, pārkapa visus likumus, kurš viņš ir ne, ne, ne, ne, nepatiesais rabi, un viņi gribēja viņu uh, nogalināt. Bet es gribētu piebilst, Jā. tas, ko šī sieviete sacīja, ka mēs, Dievs vienmēr redz to mūsu sirds nostāju. Pat ja šis cilvēks nekad nav apliecinājis, ka Jēzus ir kungs, viņš, eh, Jēzus vienmēr skatās pēc mūsu sirds nostājas, un tāpēc arī mēs nekad neizsakam nekādu spriedumu par šiem cilvēkiem. Es pats esmu dzirdējis, ka viens no šiem grēkiem pret svēto garu ir tas, ka cilvēks noliec, ka Dievs viņam varētu piedot, piemēram. Mm -hmm. tad, tad es nevaru saņemt piedošanu, ja es atsakos no šīs piedošanas, vai es noliedzu, ka Dievs varētu man piedot. Bet ar šo otro jautājumu, tad kā ar to guldīšanu zemes klēpī, kā mēs sakam, tad, tad uh, nu, šī mirstīgo miesu aprakšanu zemē vai kremāciju, ko ko mums baznīca saka? Varbūt tā īsi jums te vēl ir jā, jā, jā, jā, es domāju, zvana. ka jā, ļoti, ļoti, jā, ļoti īsi pateikt, ka e, tagad baznīca pieņēma dažādus atbedīšanas veidus. Uh mhm. -huh. e, ilgu laiku kremēšana bija tāda nu, uz robeža, kur nezināja, kāpēc cilvēks grib kā viņu ķermenis e, būtu sadzēdināts, e, sa, sadedzināts. Sadedzināts. Mm -hmm. ja, un ja pēc tam visi tie pelni izkaisīti, izkaisīti mm -hmm. uz laukiem, un ļoti, ja tas, būt, ja tas būtu gadījums, ka cilvēks grib iz aicinājumu e, tādu mest un teikt, ka, lūk, es ar šo savu e, veidu apbedīšanas pretojos pret tai, tai, tam e, domai, ka pēdējās tiesas laikā mans ķermenis būs no jauna radīts un savakt, un es augšam celšos, ka mans ķermenis piedalīsies manā dzīvē pēc tā pēdējās uh, e, tiesas, un es to gribu izjokt, iz, nu, noliekt, nola, jā, noliekt, noliekt un, jā, un tāds eh, baznīca teica, o, pagā, pagā, tad tu, eh, tu nevari būt apbedīts, un baznīca kā dieva tautas, kā kopina, uh, tevis ne... E, Neabedīs kristīgi, abedīs, jo tu esi atteicies ne, ne, no būtiska, jā, jā, jā, jā. būtiskas ticības Tav nebūs, mm. tava bērēs nepiedalīsies, ja, kāda oficiāla... Bet, bet to var darīt, ja cilvēks saka, ka vienkārši viņš grib jā. tikt var bet, šādā bet, veidā atklabās, bet, bet, bet viņš tagad, tic jā, mūžīgai jā, jā, bet, bet tagad, e, e, ja tā, tas, tā, tā, tā nav bet tikai nu, dėl urbanizācijas vai Jā. mūsu kultūras attiecības dēļ, jo uh, mazāk un mazāk ir vietas kapos un, jā. un, un, un, un, un pilsētās nepietiekami. Tas var būt diezgan racionāls jā, risinājums. Tas ir racionāls jā. risinājums. Mums ir vēl kāds zvanītājs, lūdzu. Halo. Jā. jā. Labrīt. Labrīt. Es vēlos padalīties ar savu, varbūt tādu nelielu pieredzi. Lūdzu. Nu, protams, ka bērnībā bija ļoti baili, un baili bija iet uz kapiem, un Un tā kā tas vienmēr jau laukos notiek, kad kaimiņus un vēl tālākas paziņas pavadīja, tad nu, tas man nesevišķi patika. Bet, protams, ka tas ar gadiem, gadiem ļoti mainās, jo, jo ar vien lielāka paļāvība ir uz Dievu. Man e, bija ilgstoša pieredze ar to, ka bija jākop slims cilvēks vairāk kā pusgadu. Un, e, protams, e, bija skaidrs, ka agri vai vēlu Tātad mm, būs eh, jāiziet no šīs pasaules, un tad es vienkārši praktizēju, ka kopā uh, lasījām svētos rakstus, uh, daudz lūdzamies, un uh, rezultātā man gan pašai bija miers, un arī šim cilvēkam, un nebija tāda, teiksim, nu, panika vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, protams, ka tas ir noticis un, bet eh, katrā gadījumā tas varbūt nebija tik smagi, ja es nebūtu darījusi eh, kopā ar šo cilvēku šīs lūkšanas un, un sēto rakstu lasīšana. Mm. Un, eh, protams, ka esmu arī pati visu eh, sakārtojusi, gan testamentus, gan uzrakstījusi eh, saviem tuviniekiem visu, eh, kam ir jāziņo, kā jānotiek viss. Un, eh, un tiešām jūtos salīdzinoši mierīga par visiem šiem jautājumiem. Tā kā es domāju, ka paļāvības dievu tas ir pats galvenais un, protams, arī sakārtot <laughs> visu, kā tas ir vajadzīgs, lai tiem cilvēkiem, kuri paliek pēc manis, nebūtu problēmu, jo ir jau ir pieredzēts daudz un arī tuvnieku starpā, ka pēc aiziešanas ir problēmu, kas jārisina, ir ļoti daudz. Jā. Paldies, tos klausījām. Paldies, paldies yes. par šo liecību. Un tiešām vēl viens apstiprinājums tāds no prakses, ka cik svarīgi ir šī iespēja sagatavoties nāvē, tad arī tas nav vairs tik sāpīgs bet, pārsteigums. Lūk, jā, bet, lūk, bet tas ir ļoti svarīgi, kāds attiecas ar citiem cilvēkiem. Ja jau kā kundze teica, ka viņa jau tagad ir miers e, un mm. pamats ir uh, tas uzticēšanās un, mm. un, un, un pa, paļaušanās Dievam. Tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir tas pamats. Mm. Un mēs zinām, ka nu, mūsu nākotnē ir sasaistīta un nāve būs ar bailēm. Ja tagad ir miers, mēs nesam, mums garantiju nav. Mm. Lūk. Bet mēs, e, mums ir ļoti svarīgi sagatavoties un atrast e, to valodu, ar kuru mēs varam e, runāt vai ar ķermeņa valodu, bez vārdiem, mm. mūtes vārdiem, bet, ar, bet tas uh, tuvums un Kāda, kāda mūsu rīcība, tas piedar no, vēl no tas stādijas miršanas. Un e, viena tā specialistė Kubler Ross, e, viņa e, e, pētīja, kas notik cilvēka miršanās laika un kad tuvinieki un visi ārsti vai medicīnas personāls, kad saskaņā ar tādu stadiju, kad viņi varētu pielāgoties un mainās, mainās viņu rīcība vai taktika. Mm. Un viņa runāja, ka ir piecas e, vai sešas stadijas, ka pirma stadija, kad ir nolieg, noliegums un izolācija, jeb šoka stadija cilvēkam, kad viņš sazin, ka būs, e, kad viņam ir vēzis. Tāda stadija tu nevari skaidrot, kad būs viss ok, mm. nu, jo viņš nevarēs klausīties. Otra stadija ir dusmas un niknums. Vēl tu nevari e, runāt par žēlsirdību, jo mm. cilvēks e, mums ļoti svarīgi saprast. Un e, tā pirmā stadija yra noliegums, izolācija vai šoks, otra stadija dusmas un niknums, trešā stadija kaulēšana stadija, kad es ar cilvēkiem tuviniekiem vai ar ārstiem kaulējos vai ar dievu uh, ko es varu mainīt savā dzīvē, vai būtu man piedoši, un es varēšu vēl turpināt mm. savu dzīvi. Ceturtā stadija, depresijas stadija, kad cilvēks kļuva nu, skumšs un viņš jau neredz nekādas perspektīvas, mm. progresa. Kādu veidu viņam tā, tāda, to laiku būtu? Un piekta stadija samierināšanas un miers. Mm. Un visų laikų, ką Kubleros teica, ka visų laikų ir tā cerība, ka varbūt var pamainīt. Un mums ir ļoti svarīgi par to nu, saprast arī un, un skatīties un redzēt, kādā stāvoklī ir mums tas cilvēks. Otrs cilvēks jā. Māra no piņķiem mums raksta, no nāves nebaidos, kad kļuvu kristieti, man ir kļuvis pieņemti nāves realitāti, un ar ko runāt par šīm lietām, tas ir Jēzus Kristus un Dievmāte Marija. Jautājums arī par kremāciju ir diviem mūsu klausītājiem, bet par to jau mēs atbildējām Eh, pateicoties mūsu zvanītājai. Eh, tad ir eh, kāds mūsu klausītājs, kas lasa žurnālu Rīgas laiks, un tur ir teikts, ka latvietis nemirst, viņš dodas mūžībā vai noliek karoti. Tas ir tāda varbūt humora izjūta un pie mūsu, mūsu valodas tāda īpatnība, kur arī ir teikts, ka starp šķitumu un esošo guļ nāve, tas ir kāds citāts, kas ir uzrunājis mūsu klausītāju, tad, jā, vēl mums ir īziņa no mūsu klausītājas Mirdzes Liepājā. Viņa raksta, man nav bailes no nāves, jo esmu pieredzējusi klīnisko nāvi jaunībā. Mani debesīs sagaidīja mana mūžība aizgājuši, aizgājusi krustmāte Marija ar izstieptām rokām, pēkšņi parādījās dievmāte Marija un teica, ej atpakaļ, tavs laiks vēl nav pienācis. Un ārsti sacīja, ka man operācijas laikā bija apstājusies sirds. Kā var izskaidrot klīnisko nāvi un atgriešanos dzīvē, bet tiešām varbūt tādā vienā minūtē, jo <laughs> mums ir jādod lai, vārdi jau nākamajam raidījumam, bet okay. kā mēs varam skaidrot klīniskās nāves pieredzes? Zināt, tādas pieredzes e, ir satikams un par viņam e, cilvēki runu un ir dažādi pētījumi e, izdarīti un tā ir dāvana tāda pieredze, kur ir apmierināja palīdz cilvēkam uh, E, cilvēkam vēl e, dzīvot atbildīgi un izmantot to laiku, laiku ļoti nu, ar, ar jēgu e, un izdarīt labu. Īsti, ja Pētnieki var paskaidrot, ka tā var būt arī dažādi mm, gadījumi, kad mūsu, sa, e, e, mūsu zemapziņa, ze, ze, kad mūsu e, un samaņa, ja jau sākas medzenes, sāka nomirst, mainās arī mūsu tā, asins tekme, Cirkulē, cirkulācija. cirkulācija un, un, un ir tas skaidrojums arī, ka tas var būt sasaistīts ar dažādām halucinācijām. Mm. Tāpēc mēs, kā cilvēki, teicam, lūk, nu, tas nav skaidrs, nav viegli mm. paskaidrot, vai tas ir pierādījums, ka tas, kad eksistē mūžīgā dzīve. Nu, mēs teicam, ka Dievs uzrunā cil ar cilvēku dažādos veidos, un tas varbūt tas ir veids, e, Jā. Bet no otras puses mēs arī redzam ļoti līdzīgas šīs e, visus šos visus aprakstus par uh, par šo... Tuneli, kāds jā, tunelis, jā, jā, tumšais par, tunelis, mm, gaismā, bet lūk... tādu brīvu sajūtu Bet nedaudz ķermeņa. cilvēku redz Mariju. Jā, nu, tas gan. Uh, vēl uh, Mirdze mums jautā par to, vai šo piekdienu svētā mise būs aizlu... vai svētajā misē būs aizlūgumi par mūžību aizgājušajām dveselēm, vispārīgi vai par konkrētām dzīvēm, dzimtām, var pieteikt aizlūgumu. Protams, ka jā, tā, tā ir atsauce uz to, ka katra mēneša pirmajā piekdienā mēs svinam svēto misi šeit, Radio Marija ēterā, mūsu pašu kapelā pulksten 12. dienā un lūdzamies visos mūsu ziedotāju un labdaru brīvprātīgo nodomos. Protams, ka jūs varat sūtīt savus nodomus, kādi vien jums ir šie nodomi uz sirds, un ja gadījumā jūs gribat lūgt par saviem mirušajiem, jūs droši varat lūgt par saviem mirušajiem pulksten 12. tad sūtiet īziņas, Sūtiet ēpastus ar saviem nodomiem, un mēs tos nolasīsim svētajā misē. Un pat arī mēs kādu nodomu nenolasam, vai tu neesi paspējis atsūtīt, tad atceries to, ka Mēs uh, katru mēnešu pirmo piekdienu pateicamies uh, Dievam par visiem Radio Marija atbalstītājiem, visiem brīvprātīgiem, visiem ziedotājiem. Tā kā liels, liels paldies par jūsu atbalstu un mēs lūdzamies jūsu nodomos, kādus jūs vien nesat uh, savās sirdīs. Tā kā Palieciet kopā ar mums, tad šodien pulksten desmitos turpināsim ar psaļmēm. Latgalē tāda tradīcija dziedāt šos nu, tas ir tā kā tā breviāra lūkšana, kā līdzīgi kā vesperes vai laudes, tad ir arī par mirušajiem, la, baznīcā latīniski to sauc par egzekvijām, latgalē par psaļmēm, un eh, mēs eh, tad eh, turpmāk arī katru dienu pulksten 11. atskaņosim šīs, šo lūkšanu, astoņas dienas no vietas šodien, tad tās būs pulksten desmitos. Liels paldies visiem, kur iesaistījāties šajā sarunā, kuri zvanījāt, rakstījāt īziņas. Izskatās, ka lielākā daļa mūsu klausītāju nebaidās no nāvis un ir gatavi par to runāt un ir gatavi par to domāt. Paldies arī tev, tēvs Gintaras, ka arī tu nebaidies runāt par nāvi un biji kopā ar mums un ceram tevi vēl šeit kādreiz satikt rādījumā arī ētrā. Paldies! Paldies.